moi ben tamén. Fai sol, volve a vida a Compostela. Sí, estamos tendo unhas semanas moi intensas de cine galego, non? Uh -huh, estamos. Eh, primeiro, bueno, foi Cans, eh, Cans o pequeniño, Cans o galego. O oh, importante, pues, pois sí. <laughs> eh, bueno, a gran estrela foi unha película que se estrenou ali, que se chama Curmán. Se, eh, se alguén a viu ali, pois pues que, que nos comente. Nos non pudemos ir este ano, o sea que non, non sabemos como foi. Uh -huh. Pero ademais, Que pasou? Eh, despois Oliver Laxe xa está en racha, sigue en racha, que gañou outro premio en Cannes po, pola súa peli que se estrella non esta fine, pero fin de que ven, que se chama Sirat. Uh -huh. Ademais disso, tivemos moi, outra estrella moi importante da que imos falar hoxe. Uh -huh. Así que moito cine galego esta semana. Así que atentas. Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. A pele que imos falar hoxe de... Ángeles Suerta, é eh, unha muller que seica eu non o sabía, acabo de descubrirno buscando sobre ela, que é de Xixón, pero leva moitos anos en, en Galiza, É, é coñecida por, sobre todo, bueno, ten poucas pelis por agora, é coñecida por Esquece Morelos, que é un documental sobre un río, eu non o vin, a verdade non vi ninguna das dúas, eh? e levou moitísimos premios, premios en 2023 por E o corpo aberto, unha película sobre un, un ser que sae nun, no, no libro Arrayanos de Méndez Ferrín. E eh, nada, eh, nesta vez eh, pois, eh, fala unha das figuras máis importantes de Galiza e eh, intenta contarnos o que aconteceu con este home antes de, de, de nós. Así que de eso precisamente, ese precisamente é o nome da película, Antes de nós. Ben querido irmán Daniel, A maldita gripe está batendo con forza e en Rianxo non queda médico ningún que atenda a xente. Dilles que non vas, Daniel. Ti non deixara a medicina. O que parece que non me deixa ela a mí. Antes de nós, como di o póster, é a historia de Castelao antes de, antes de ser Castelao. Eh, retrata dos períodos da súa vida eh, e vai cambiando, entrelazando os dous libremente. A primeira etapa durante a gripe española en 1918, eh, algo que seguramente nos impacta máis ora un, un par de anos despois da, da pandemia de COVID que vivimos nós. Eh, nesta época, cando foi, xa, Castelao foi a vivir en Rianxo como médico, Despois, a segunda etapa é en Bretaña, en 1929, xusto despois da morte do seu fío. E, eh, e sobre todo é unha película da relación entre Castelao e a súa muller Virginia, que é unha figura moito menos coñecida, pero polo que din, eh, fixo moito para que o legado de Castelao do seu marido se construese e que ele merece moito crédito, crédito um, para que el se convertese no personaxe tan importante que é hoxe en día, um, que todo o mundo coñece, o sea, polo menos en Galicia. Eh, Joan Forneas, Forneas perdón, eh, Castelao e Cristina Iglesias de Virginia. Uh -huh. E, e bueno, cada vez que vemos unha película galega, eu un pouco falo con todos os amigos galegos que, que teño para ver o que, o que pensan. E foi gracioso porque fomos o primeiro día da, da estrella para vela e eu pelo menos coñecía un, un percentaxe, non sei, grande da, do público que estaba ali. E, e saindo despois falamos un pouco de, de, do que nos pareceu e, Sobre todo porque eu creo que estas películas están moi dirixidas a un público galego uh -huh, no, non, Eu non sei se si moita xente de fora de Galicia vai Non sei, poder interactuar tanto con esta peli como unha persoa galega E eu levo moitos anos aquí, levo sete anos aquí, estou es, intento es integrarme. Es galego xa, es galego xa. Bueno, son galego, pero vindo así <laughs> eh, sempre hai cousas culturais ou lingüísticas que eu non pío. Uh -huh. Así que para min é importante, non sei, falar coa xente de aquí e ver, ver o que pensa. E ao sair, uh, eh, crucéme con unha amiga que estaba super ilusionada, uh -huh. eh, dixo que é maravillosa, que encantara vi, ver uh, a vida Castelao representada así, uh, non sei, ao lado máis íntimo. Pasoume un vídeo de, de un Instagramer, unha, un, como se chama? Influencer. Un, un influencer, como se diga, eh, que tamén dixo que, wow, maravilloso. Non é, que... non é de inglés, influencer. Sí, pero ah. non me, como non estou en Instagram, non, <laughs> non me lembro da nuevo vocabulario. Pensé que nos inventáramos a palabra, que tamén eh, pode ser. ser. quen sabe. Eh, bueno, e eh, que ela viu a peli dúas veces e que chorara dúas veces. Dúas xa, caramba. Sí, sí, así wow. que a tope. Eh, falei despois con outro amigo que me dixo que a súa parella dixo, guau, wow, fixoseme moi curta a peli. E el dixo, pois, pues, uh, a mí non. <laughs> e eu... Eu teño que decir que, que eu un pouco comparto o que dixo este Xa. rapaz, eh, que a mí, a mí, a mí non me emocionou Xa. moito en ningún momento esta película. Eh, é a primeira peli que se fai de Castelao, que é bastante uh -huh. increíble, sí, non? Um, que sí. Por ser a figura que é, eh, que, que non se fixera outra antes. Eh, e polo que acabo de, de, de decir, hai moita xente que está tendo esa reacción a esta peli eu porque son quen son ou porque non me chegou por, por lo que fora non tiven esta reacción Así que ti como galego, representante galego... Uau, que difícil. <laughs> Perdón, A ver, que, vou, que vou, vou avisar primeiro do que son medio andaluza por se si acaso non vai ser que me quiten Ay. o carné ou algo así, <laughs> porque a mí <laughs> tampouco me encantou tanto. E uh -huh. vou... Eh, Cústame moito facer este podcast, de feito, porque eu entendo a importancia desta película, de feito creo que está guai que se fixere, creo que está guai que se empecen a facer pelis sobre figuras galegas, e eh, galeguistas e todo o rollo, porque, bueno, temos que defender o noso e xa, xa vai sendo hora, non? Pero mí tamén se me fixo un pouco <laughs> longa. <laughs> eh, claro, non sei moi ben non sabría dicir moi ben cal foi o problema, quizáis, claro, eu coñezo a figura de Castelao, pero quizáis non son tan fan, igual eso é parte do problema, non o mm. sei, eu entendo a súa importancia, pero entrei na figura de Castelao tarde, iso tamén pode influir, non o sei. Eh, vou pedir perdón <laughs> moitas veces neste podcast porque me sinto mal, sabes, por porque non me encantara, pero que non me encantou. Eh, quizáis para min o problema foi que ao inicio da película xa sentín eh, A ver, é un biopic, é unha película non clásica de que formas unha a, pois que pos unha, unha figura, non? E, e quizáis para empezar, custoume, se non chego a ler eh, ao principio que iba a ir entre entre a súa entre a súa viaxe a Bretaña eh, e eh, bueno, e, eh, o resto e, eh, e o, o, o pasado, non? Igual non tería entendido moi ben que pasaba, por exemplo, porque eu non entendín que estaban en Francia, ao principio pensei que estaban mm. en, en a parroquia galega, sí. o sea, a paisaxe parecía que estaban parecí. en, non? Sí, entón, como que nun primeiro momento, pois pues, non entendía moi ben... Uh -huh. E despois non sei se a luz, non sei que, que me de, que brillaba todo demasiado, non sei, o tipo de iluminación que había, o tipo de, non sei explicarlo moi ben, porque os planos eran bonitos, moitos, pero non sei se era a luz ou que me deu a sensación de que estaba vendo unha peli de Antena 3, con <laughs> perdón. bueno, eu... É que non se explica de outra forma, quero decir, como se estivese vendo unha peli que non é esta, o sea, que eu me esperaba algo máis, non sei, eh, os planos non me convencían, non sei moi ben se che pasou algo parecido ou non? Sí, sí, o sea, efectivamente, eu penso que, mm, o sea, hai que dicirlo que, que, que mola moito que haxe unha pele de Caselao no cine, que a xente vai a ver unha pele de Caselao no cine, o sea, por ser así, eh, mola moito. Pero creo que igual funcionaría mellor como serie, como a mí sí. a mí sí que me pareceu como o sí. primeiro capítulo de unha serie o piloto. Eh, sí. escoitei dicir en unha entrevista a a directora de, de, de decir que, que, que gustaría facer outra peli como despois de nós. Eu pensando, bueno, e por que non facer antes de nós, nós despois de nós como facer ah, toda a vida? Em, entendo que o que ela quería facer foi concentrarse na relación de Castelao e Virginia e chegar a un lado máis íntimo del. Em, Pero non sei, eu quedeme un pouco como, bueno, o sea, foi, estaba ben unha hora e agora vería outra hora, igual mañá, sí. sobre a se, seguinte etapa da súa vida. Sí, e creo que serie... igual funcionaría mellor así pa, para min. Sí, sí, como serie uh -huh. teria, teria funcionado estupendo. De feito, como serie o vería, eh, creo. Uh -huh. eh, quizáis iso, como que falta... Mm, como que pasan cousas, pero que te falta algo como que sí, como que si parece que vai continuar. Por exemplo, o tema do, do mm, piorno, do, do orreo que sí. aparece, parece que vai ser algo que vai continuar despois, ou como que queda, sí. non? Todo como a medias un pouco, non? Eh, hijo, eu creo que Castelao é unha figura que merece unha serie enteira, porque ao final mm. foi fundamental para, para, non, para o galego e para Galiza, entón sería xeñal, entón dende aquí animamos a Ángeles que fa unha serie, sí. que sería xeñal, e o mellor como serie non me teria chamado tanto atención o que a imaxe, sabes, porque sí que era unha imaxe igual máis propia do que eu espero nunha tele, non sei, mm. que foi un pouco que me pasou. Pero sí, eh, e despois, bueno, quizás tamén o erro foi tamén que eu lin que iba sobre a relación de co Virxinia e que te daba máis importancia a Virxinia, pero non o sentín tan así. Sabes, como sí. que para min seguía sendo Castelao o protagonista en sí. todo momento. Eu esperaba unha película na que Castelao quedase como secundario, na que se vise a parte máis humana de Castelao, a menos política, a menos, non? E si que ten momentos co seu fillo, pois non, que se ve que é un tío moi riquiño con el e tal, e con Virxinia, pois que o intentan, etc. Pero a mí me deu a sensación de que nos quedaba unha parte moi importante de saber quen é Virxinia, sí. porque Virxinia en todo momento queda como unha figura ao lado de Castelao, non é a protagonista desta película, non? non? No, eu estou de acordo. Eh, bueno, supoño que eh, polo menos ela sí que sai como sí, sí, sí. comparte non sei, moitos minutos ali na pantalla con el, eh, non simplemente aparece, pero sí que, non sei, igual non ten a importancia que ten cancelar unha peli, pero sí que sai. Eh, pero creo que vimos varias películas na, nos últimos capítulos do Teleclube, como eh, Indesto aquí, o Vermiglio, que fala do papel las mujeres en tiempos difíciles la historia eh, no fogar, ademais, donde viven onde viven no mundo no que o, hombre manda. Y e creo que esas dos pelis eh, en concreto sí que o fan mellor, no sé, que, creo que de verdad sintes o papel da mujer e como loito, non no sé, cómo era ser mujer en esta época. Y e aquí sí que a veces, al lado de Castelao, pero mm, quedoume un pouco superficial, creo que non profundizou do todo para entender nin, o que dixetes que nera. Nin, sí. nin se atreveu a meterse nos oscuros de Castelao, non? Porque só se menciona un momento, non? Pouco, que tuvo sí. un amante cunha pianista e ata onde eu sei, eu creo que tivo varias, igual estuve equivocada, pero eu entendera que tivera, non? E como que igual está guai tamén ver, a min gustame ver que os nosos heróes son humanos, sí. non? E como ver mm. que tamén cometeron erros, iso non quere dicir que a súa que a súa importancia non non poida estar aí, non? O sea, eu que sei, eh, sí. e, e o mellor, home, é que é moi difícil, eu entendo, é moi difícil, dele meterse cunha figura que é tan como uf, intocable un pouco, mellor, non? É eh, mm. como é Castelao, pero pero eu creo que sería interesante o mellor iso, facer unha serie e mm. afundar máis nesas outras partes, non? Sí, de porque... porque sí que é moi heroe en todo momento na peli, non? É eh, sempre parece, non? Sí, é como perfecto un pouco, non? É, eh, non sei. Sí, o sea, o, por lo menos sí que fan, no? falan de, de esas dúas mulleres, de unha muller que aparece de, de, detrás de unha cortina sí. que, que, bueno, un pouco misteriosa Pero si é moi, o final, sei que dixeron moitas entrevistas e creo que todo mundo di cando fai unha peli así que non é un biopic, pero é un biopic que teño que dicir tamén que igual o meu xénero, o xénero que menos me gusta de to, da, do cine, así que tampouco é unha cosca que eu vou buscando biopic sobre xente. Em, eh, tamén falamos, eu creo que os actores o fan ben, em, eh, así que bueno, tamén algo que pasa nos biopics, este ano tivemos a Timothée Chalamet, Chalamet como Bob Dylan, que en moitos planos parece un anuncio de perfume. <laughs> Aquí parece, o sea, pasa algo parecido, o actor que fai de Castelao é, é moi guapo. Uf, eh, é moi guapo. Creo que todo mundo está de acordo <laughs> con Sí, isto. eh, vendo fotos de Castelao, non? O sea, parece que é un actor facendo de Castelao, pero bueno, iso pasa en casi todos os biopics. Sí. Tamén tivemos a peli de Elvis do ano pasado, sí. Priscila. Sí que bueno, Elvis era guapo, pero non era Jacob Elordi, non sei. Sí, eh, eh sí aparte, que sobre todo cando é unha figura tan famosa, eh? Sí. Eu creo que isto é complicado. Mm, mm. Um, pero bueno, despois hai outro actor que era Nancho... Nancho Novo. Nancho Novo, que... Nancho que é Nancho Novo, que, que fai de un canteiro, e para mí esa era a parte máis interesante da peli, sí. da, da, da relación que tivo Castelao cos canteiros e, bueno, coa, cos cruceiros e... Uh -huh como ela empezou... Si, sí, esa parte foi moi chula. Non, sí. criticar un pouco a idea que temos de, de o que é arte, sí. non? Que esas persoas non, non, non pensaban que eran artistas, pero el sí que, sí. mira, sí que, que sodes. Eh, esta parte sí que me pareceu eh, bonita e creo que el o fai moi ben. Sí, Nancho non faino super ben, a verdade. E, mm. bueno, toda a relación coa filla, todo... A ver, é interesante tamén como intentan meter o do o caciquismo, pero, bueno, para min iso sí que mm. queda como un pouco máis superficial, non? É... E, e despois, bueno, é interesante tamén, e despois de pasar unha pandemia como a que pasamos de Covid, observar como era as pandemias, uh a, a, a gripe española, non? E E eh, eu poñame moi nerviosa porque ninguén levaba mascarilla. <laughs> E era sí, como, sí, a ver, sí, xente, por favor, que, que se esparce polo aire, poñade sí. unha mascarilla, sí, por el amor de Dios. Sí, sí, sí. Eu pasei un pouco mal a ir a rollo, Verdade. pero por que facedes o sea, isto? Hai cenanos non pensaban na mascarilla. Nada, non pensaban nada. Ostras, aí dime conta do como nos cambiou o chip co rollo da pandemia sí, da última. Sí, sí, eh. sí. Así que, bueno, é interesante ver como pasaron esta pandemia. E, bueno, como persoa galega que ademais crezou en Pontevedra, para min foi super chulo ver Pontevedra como un, unha paisaxe. Xa me pasara con Matria, non? Cando ah. en Matria vai a Pontevedra ou cando vai pola que cando está en, en, en nas Rías Baixas, que eu tamén son dali, non? Mm. E é moi guai ver cine no que ves a túa zona, sí. eso é brutal, non? Sí. Que sempre veíamos de nenas, eu crecín cos pelis estadounidenses e agora é unha maravilla crecer con ese tipo de cine, non? De feito había moitas crianzas sí, sí. no cine, moi guai, eh? Eh, e está guai ver eso a túa zona, non? E ver sí. que, que é chulísima e que maravilla de sitio no que vives, non? Porque o ves, sí, non sei, sí. o queres máis porque se ve nunha pantalla. As paisaxes moi bonitas eh, e despois, total, eh, as rúas estaban moi ben recreadas, non? Eh, parecía que, que, que viaxares a 100 anos no, no pasado. Creo que iso este que estaba ben recreado, sí, sí, ah, total. Sí, sí, sí. Eh, e, bueno, outra cosa que diría que igual creo que a, o momento que máis me emocionou foi os foron os momentos en sen diálogos, hai momentos de con Castelao e Virginia na cama, uh -huh. e despois hai un último momento no que Castelao e Virginia bailan outra vez, oh, empezan a tocarse, bonito, e creo que xusto ali si, si sería cando máis conectei coas personaxes e E eh, facía falta igual menos diálogo de biopic e máis momentos así sí, íntimos sen, porque, sen decir nada. Sí, no sé. porque eles funcionan moi ben, de feito, eu sí. creo que teñen moi bo feeling os actores. Sí. Notase que, que, o sea, que como que teñen unha boa relación e tal. E sí, nese sentido estou de acordo. En Bretaña, a verdade é que en Bretaña igual é onde para min mm. máis se ve a relación que tiveron eles dous, e máis se ve o drama polo que pasaron, non? Que o mm. drama, decímolo nos spoilers, para xente que non o saiba, mm. por si acaso. Sí. Eh, entendemos bueno, que entendemos creo que opono, Home, <laughs> entendemos que todo o mundo o sabe xa, pero pero bueno, nunca se sabe, non? Se hai xente que quere ir sen saber nada. Eh, pero bueno, despois outro lado da moeda, que diría que os momentos máis tensos para min non funcionaron. Eh, hai un momento de pelexa entre Nancho Novo e Castelao, despois hai o momento do, do Orreo, e sí que ali me parecía todo moi teatral, polo que fora non, non sentía que era unha situación tensa e creo que ali foi como un momento máis importante da acción, da trama, e eu non, sei, non, non, me, non entrei na, na historia nesos momentos e, e creo que deberían funcionar mellor estas escenas. Sí. Bueno, entón, Vince, veredicto. Veredicto, um, si, resumindo, si, <laughs> eh, bueno, moi guai que hai unha peli de casa lá no cine, igual se pode usar como nos coles, igual será como oh, sí. un un xeito de chegar aos adolescentes ou que, que, que é máis atractivo para a xente nova non, non sei, creo que habría que haber un, un traballo de mediación cos profes e tal, pero eh, E, bueno, o que dixo a directora que ela buscaba, a ver se eu atopo aquí, di que Castelao está un pouco deificado e buscaba uh, ah, secularizalo, ¿no? De, de que se abra unha conversa de quen era Castelao, ¿no? De un pouco presentar unha figura un pouco máis humana e menos, non sei, de, de unha foto de un libro, sen máis. E que es como o primer paso, ¿no? De que despois ven outro director ou directora e que faga outra visión e que non sei, que todos entremos na conversa de quen era Castelao. Y se mirar así como un primeiro paso e que ahora chegue máis xente para facer o mesmo. Hmm. A ver, eu penso que sí, que é unha peli necesaria, que está guai que se empecen a facer figuras de persoas galegas, de personaxes históricas galegas, Pasa que para min sí que estando un pouco deificado, para min, eh? Igual isto, o sea, non me parece que, que se metera demasiado en, en humanizalo de todo. O sea, está máis humanizado, sí que é certo que está guai a relación que teña co Virginia e tal, pero houve momentos que me seguía parecendo que estaba deificado, pero non sei, igual fun eu, eh? eh pode ser. Eh, eh, nada, pero bueno, a min parece unha película que está guai que se faga, a min gustoume moito ver Pontevedra, eh, Rianxo eh, como parte do, do escenario e, a ver, jo, está guai traer a Castelao a, ao cine e que oxalá se faga tamén con máis personaxes históricas mm. galegas que non somente está Castelao, que temos moitas e que temos que darlles o seu sitio, non? Sí. E bueno, a ver se siga a historia, ¿no? Porque eu, tamén. eu, eu, iso, eu, eu lin antes de... Non, como é son? Os dous de sempre uh -huh. e O io de vidro... Os vellos non deben de namorarse, tamén hai, pero non sei ah, a que te refieres. Eso non o lira, non ah. sei. Non sei, eu li nachos dous, e, e pouco máis sei de él. E, e, bueno, podría investigar eu. Eh? e debería investigar máis, pero bueno, eh, así é igual a xente se interese máis por saber máis de figuras históricas. E bueno, para rematar, a min chamou a atención que dixeras que era unha peli moi para galegos e galegas, eu creo que entón temos que intentar traelo a moita máis xente, porque estaba guai que todo o mundo coñeza quen era Castelao, non? Non solamente ah. aquí, porque aquí xa o coñecemos. Entón, sí. igual estaba ben que se fagan pelis que poidan gustar a xente de todas partes, non? Non sei. Pode ser, sí, sí, sí. Ah, por que non? Bueno, e agora recordade que escoitar un pitido e chegan os... Os spoilers. Vale, pois o spoiler máis grande que hai é que é que non é o spoiler realmente, porque é o que distí ao principio, non? Que... Eu dixo ao principio, si. Ah, dixéchelo ao principio, sí, ah, non sí. me di conta. <laughs> Eu Xa o dixe. Ah, non me decatara, ah, vale, pois que morreu fillo, no? A mí o que me gustou, o xogo que falle que ti crees en todo momento que vai morrer de gripe española e morreu máis ah, tarde, ah, non? Bueno, sí, sí. E a mí gustoume un pouco iso, porque en todo momento eu estaba sufrindo por ano, dicindo vercando a palma, vercando sí. a palma, vercando a palma, e resultou que aguantou uns anos máis, non? Pouquiños, mm. pobre. Sí. A min de feito, jo, o que sí, mira, igual me contradigo, porque sí que me humanizou un pouco entender o que debe ser a dor de perder un neno, non? E a relación que tiveron entre eles dous despois dunha situación así, non? E de velo mm. como pai, nese sentido sí que, bueno, sí que é certo que aí está humanizado. Hmm, hai un plano das camas, non? Que antes as, os ves os dos nunha cama pequena, os dos moi xuntos e despois na, non? Na, no segundo período están en dúas camas moi separadas, nin mirándose. Sí. Eh, pois pues, sí, que visualmente iso está ben feito. Eh, eh, sí, e bueno, despois o momento final que outra vez que como eu non sei eu sei moi pouco de dela, a súa historia, pero cando está escoitando os paxaros, co, como era? Que paxaro escoitar? Non me lembro. Ah, isto é unha historia coñecida, é unha historia coñecida, eh? sí. está relacionado co discurso que deu para decir que Exacto. é un cuco. Un cuco, es. E entón a idea é que, claro, el decatouse de que os cucos soaban igual en, en Francia que en Galiza. Sí. E entón, bueno, eso o día ao final, non sí, sei se si sí, te acordas, sí, sí, non? Sí. Que basicamente decatouse que non podemos ter o mesmo, o sea, que os animais teñen unha linguaxe universal, pero que nós temos que que, que querer e, eh, protexer o feito de que temos diferentes linguaxes, porque non somos como os animais nese sentido. Sí. Esa é un pouco eu creo que a, o discurso que deu, se non eh. lembro mal. Sí, sí, creo, creo que sí. E, e moi outra vez unha amiga na sala díxome que que guau, que guai este momento sí, final. guai, sí. Como si si xa sabes moitas cousas de castelao sí. e tal. Claro, é que creo igual que ese problema. Vas vendo estas cousas e pensas, guau, moi ben iso, moi ben tal. Tamén non non, recrean moitas eh, moitos debuxos que fixo el. Sí. Así que se si coñeces ben os seus debuxos, a súa arte, igual ves, ah, ese cruceiro representa esta ese debuxo, esta escena, este plano, eh, claro. eh, ese debuxo de Castelao. E eh, que por iso aí digo que eu creo que igual me quitan o carné, porque igual eu perdíme a metade das cousas importantes e por iso non me chegou tanto. Xa. Igual a unha persoa que coñece moitísimo o, a historia de Castelao, igual está entendendo as easter eggs que vai deixando a directora, non? Uh -huh. Eses pequenos eses sí. pequenos detalles de, ah, mira, aquí está a o pañuelo que levaba sempre e está aí colgado, sí. porque non? Pero claro, eu non... Pero bueno, ao final son detalles e unha peli non só pode funcionar para a xente que é super xa, fan, non? É como, xa, xa. non sei, tamén falando dos easter eggs en na peli de Minecraft, que non vin, pero ah non? Que, que se eres super fan de repente recoñeces todo, pero non só podes facer, bueno, está gañando moitos carros, eu que sei. Pero bueno, <laughs> tens que facer unha peli para, sí, sí, para, para un público un pouco máis creo, eh, bueno, depende do que queiras facer. Bueno, como pero... de las tofas, non? Que eu sigo vendo a isto, que, que ten detalles da xente que xoga o videoxogo, pero claro, o resto da xente pode, non pode non entender. de nada de esto claro, e non si, pasa nada. Inde si sí. podo verlo. Sí, sí. Eh, así que, bueno, sí, creo que para os superfans de Castelao, que eles van disfrutar moito máis da peli que, que que de, de outra xente que non sabe tanto. Eh, E bueno, tampouco hai moitos máis spoilers, non sei que no, máis. Non, é unha peli, unha basicamente é un <clears throat> biopic, o biopic se o, o coñeces ou non o coñeces, sí, non? Sí. Bueno, eu non sabía a historia do do Orreo outra vez. Ah, como... bueno, eu tampouco, claro, por exemplo. Si eh, so... iso. De feito me deron ganas de ir a visitalo. Isto foi unha cousa boa da peli, Mira. que deronme ganas de ir ver onde está porque sigue en pé, sigue en pé. Sí, o, sí, o, sí, o, sí, entón, sí, ganas de dicir, "Jo, molaba ir e eh, como unha homenaxe, non? Uh -huh. Facer como unha ruta a sí, ver sí. o traballo de Castelao, non? Sí. a familia e tal. Tamén teño que dicir que despois puseme en Wikipedia de ler máis cousas sobre sí, Castelao. Eh, <laughs> sí, a mí tamén me axudou a, a, a apreciar máis a súa figura, o sea que nese sentido moi bo traballo. Sí. E, e bueno, que fagan máis. E que fagan máis, iso uh -huh. sobre todo. Traemos orde do señor alcalde de derrubar o horreo por non cumprir coa normativa oficial. E a ti parece che boa idea meterte en política. Mire, que levo directillo cala calabozo, eh? Acusado de que? Apártense! É a lei. Que lei é esa que non protexe a xente? As cousas non son tan fáciles como a ti che parece. Que clase de xustiza é esa que defenda un cacique? Que aquí non nos vais a la cabeza. Se escoitaches ata aquí, moitas grazas como sempre uh -huh. e escoitámonos no seguinte Teleclube. Con outro director galego. Así? Ah, sí? Eh, Vaya. Duas pelis galegas, bueno, galegos non, non van falar moito galego, non creo, pero bueno. Ah, bueno, pois pues quedades aí coas ganas. <laughs>